أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم spriječio. A onda ne bi bio insan, onda bi bio nešto drugo. Insan je baš takav kakav ga je Allah stvorio, da ima to i da bi te, te slobode na izgled. Zato je stid dokaz slobodne volje. je dokaz da smo slobodni, jer da nemamo stida, ne bi znali za slobodu. A svi se borimo i tražimo slobodu. Mi se borimo, se žene se traže neku slobodu. Traže svoj život. A ne znam da bi ja realno šta traže. I u traženju te slobode mi sve više tonimo u lovstvo. Robstvo svoj strasti. Kad meni jedan kaže narkoman, ovisnik, kad ne valja, tako im govoriti, ja vam nešto spominjem Boga, kad nemoj Boga Boga pa kaže šta, ta, šta Bog ima sa mnom? ja sam slobodan. Vidi kako on razmišlja. Pa rekao ti da si Boga slušao, ne bi sad bio ovo sad u drogi, ili ovisio Allah. Ti robuješ drogi, ovaj je duhanu, alkoholu, zinalu, krađi. Čemu sve mi ne robimo? I, žena koja želi da se osamostali, robova će nečemu, robovat će ono šefu svom, neće čovjek, hoće šefu, mora da ona nekom robovat. Ako ne bavu Bogu, neće da budeš pokojna čovjeku, sad se zbog ne plati, rintat i rentat. Ne ješ seba, hoćeš tamo tamo patnut. Sve zavisi šta hoće. E to je sad, da je insan, sad obratno kaže, rođen da bude dobar. Evo sad se rodio, ne zna griješiti. Onda bi ga morao goniti da pogriješi, ne bi znao griješiti. Mora bi ga mučiti, hajde bolom pogriješi nešto. Dakle, insan takav kakav je. I to je ta borba. I ko uspije, ko shvati da se bori, nešto će shvatiti i realizovati. A mora biti ova druga strana. Dunjalog je sastavljen iz ovoga i onoga, dobra i zla. To je I Ko ne razumije on će se čitav život mučiš, a je ovo. Što nije ovako, da bude sve kako on misli da bude mir, da nema. Jer kaže, nema vječnog mira kad je čovjek rođen nemiran. On je rođen sa, sa, tim, sa tom, uh, ne depresijom, nego ono, da bude agresivan. Kabil je ubio Habila. Nije im trebao tada binat, nisu trebali ratovati čija je čija država. Sve mi ovo bilo. Široko bi ispod neba bilo. Nije bilo nikoga na binalku. Pa što ga je ubio? Taj insan, takav kakav ga je Bog تتابعت له nafsuhu, فقتل قتل أخيه فقتله. Nefs je u njemu proradio što se nije njegova žrtva primila. Više ovdje nije pitanje ko je šta dobio, nego što nije na moje. Naš ono kaže, e neće biti kao piga, evako će I ubio ga što nije na njegovo. Tako da, ovom edemu, znači treba razmišljati i boriti se. I, to je zato što treba čitati do učiti taj edep. Ne samo znanje. Znate kako su učinjaci razumjeli e, ponašanje, kad govorimo o moralu, današnjoj krizi morala, i znanje. Mi danas imamo znanja. Šta u nas, djeca u sad sve znaju. Ja kad se pitam ko je, pa ja sam eto, prije rata išao u Koliko su naša djeca sada, da ne kažem, dresirana, edukovana, Kaže da djeca se rađaju pametno, isto da se one rađaju kod 5000 godina. Samo živi u okruženju gdje mora da stići da uči. Odmah uz mobitel i uz internet i tako dalje. Uz televizor. Ali je znanje u odnosu na ponašanje. Kao hljeb kad pravi kuha neko. Pa ono soli koliko treba hljebu. To je znanje. Sve je ostalo ponašanje. Vidi koliko je važnije ponašanje. Džaba ti znanja ako nemaš ponašanje je primjer one žene za vrijeme Muhammeda Islama koja je bila pobožna. Eto, ona je radila, klanjala. Poslovno klanjala. Davno postila, znači, i dobrovoljno, mimo Ramazana. Ali nije se ponašala dobro, znači, ne velja joj edep, ne velja etika, moral. Bi uzurila komšilu. Poznati Hadis, ali sam izrekao, la hajr fiha, hije mi Nema kod nje dobra ništa. Ona je stanovnik vatre. A vidiš reke mi rekli, eno, eno je lije i svijeca, znaš, vidiš kako da previše klanja, da posti i tako dalje. Ja imam se reći, što prava dobra, mora biti dobra prava, ako ne velja ponašanje, sad nam uzeš deset litara mlijeka, ona se ritmi sve prolije. baš što je dala mlijeku kada je prolila. Zato nam je važno to ponašanje. Sad, kako ga učiti u ovom izazovu? Kako se sačuvati svemu ovome? Da u tebi proradi ovaj stih, a on je dokaz te vjeri i te slobode. Jer ko nema stida, po hadisu, kaže, mora raditi šta god hoće. Kad je Šabi našao sa svojim učenicima pored jedne, jedne sirovine, jedne, jedne, jednog beduina, koji nije mu nikako ona reskarta ni prakomi. Pa se on sa baš ponašao kad je njega zrao, on im korao, ovo je Šabi, pa on je muhadis, pa što korao to hadisu. Isto kad se muhadis tek završio tamo u mom selu, pa kaže ono, ovo u nas ima Hafiz, ja bio među prvima Hafizom, niko bio tada Hafiz Zenica. Pa jedan velika pa je kaj sebi Hafiz, šta je meni bilo kod Hafiz? <laughs> Ima pa šta ko mladi, pa šta je to, kaže mladis, ova sirovina velika. Pa kaže, zna on hadise. Na tumašti govorit hadise od Pengambera. Pa kaže, onda on njemu, pa daj mi reći, kaže jedan hadis. Ono, baš ono, s neba u rebra, daj mi reći jedan hadis. I on sad konta, šta će mu reći? Vidiš, vidiš s njim ima posla. Vrlo je važno kad s nekim pričaš šta mu kazati. A ne vjerujem svak treba biti mudar pa znat kazati određenu tematiku. Vidi čovjeka napisan. Pa on rekne ovaj hadis koji su svi pingamberi prinosili. Kaže, evo ti jedan hadis. Ako se ne stidiš, radiš šta god I njemu je to upesalo. Toliko ga je iz temelja promijenilo da je on tek tada se pitao, vidiš ti, znači ako nemaš stida, što god hoćeš Ne Nema u tebi ništa dobra. Jer i hajvan ima neku pravila, ali oni ne znaju zaštiti. Nikad niste vidjeli da žene puta mokriju ili vršinu. Jer im je Bog pokazao kako će raditi. Da deva recimo oči da je neko gleda. Za razliku svinje, među životinje sve nisu isti. To je zavisno da šta jedeš. Jer ko jede svinjsku meso, onim se objavlja ta mentalna sklop drugačiji. Rana utiče kako će razmišljati. Evo, ako hoćemo da razmišljamo, kako da popravimo svoje stanje, kako da nam se stih pojavi. Jeste halal hrana, ne samo svinjsko mjesto, nego da li su halal zaradio. Jel ti plata halal. Sad kad bi nama neko 5000 iz državnih kasnije, rekao daj vam. Pa jel si gona zaradio. Ko što ima veze, budžeta je. Ma, jesu ti to zaradio. I ta hrana, taj hljeb će ucat na tvoje razmišljanje. Pošto ima stida, nećeš ima stida. Ovo je najjača opcija, devet dijelova je halal zarada, deset u svim onaj poslovima. 90% je samo halal zalogaj. Onaj ko jede haram, mora misliti haram. On gleda haram, sluša, jer i u njemu je haram. Ako ne valja nafta, džabati dobro auto. Ono je najizgled fino, komunati, fino izgleda. Pa trza, ne valja gorivo. Sve je do goriva. Do energije koja pokreće naše misli i naše ponašanje. Sad sam si kad bi u nama halala bilo. Kako bi na, nama se stida pojavilo? Mi smo haramljeni skroz danas. Ko više vodi računa halalu haramu? Samo daj. Jednom je zazvonio, klanjao i on se ja klanjam, tvojim okolo. kokoš koja je suput ispod hale išla prije kako se kokoši puštale. Zatvori kokoš da, se pročisti. Dok su ljudi vodili računa o halalu, hrani i kako je došla i samo njezino porijeklo. Jer to utiče na, naš stid, na naš moral. I onaj koji jede, jer ne sam svin, bilo koji drugi ali posebno ono što je, jer svinja bezobrazna onda u tebi izaziva taj bezobrazan. Ne sve je stiga. I mi smo svako prilično, i onda ne znam da nam se više i dove primaju. Jer kada kad budu ljudi uzmali halal, haram, ne budu voditi računa o halalu i haramu, neće im se dove više primati. I onda se mi pitamo ko će nas voditi, ko će nas predstavljati. Pa kakav je kajmak od lošeg nika? Iz nas su naši pretpostavljeni. Mora nas neko voditi, mora nam zakon, kakav takav. Jer ovakvom insanu kakav je, mora nam neko kazati, ne što 120, 60, kamera jesi hađa, jesi doktor, jesi inženjer i plaćaš kad, te kamera uslika. I onda razmišlja svak isto kad ima zakon. Znači, ovakvom čovjeku kakav je, treba zakon. Ali koji će ti ljudi predstavljati takve ljude? Zavisi kako smo mi. Nemoj da očekujemo ako smo mi svi uharamljeni, da nam sad političari i naši funkcioneri, naši biznismeni, naši poslodavci budu pošteni kad smo i mi pokvareni. Znači, ako je mliko loše, loši kajmak. Pa nisu oni s mjeseca došli. Pa da kažu, šta vi iz mjeseca hoćete nas da vodite? Pa naši su oni, od nas. Od nas su oni. Oni su, oni su naš kajmak. Sam morao neko biti. Što ne rekao, mora neko biti trgovac, hvala dobro, nisam ja, mora neko biti, neko biti mesar. Valja trgovati da biti pošten. Valja je biti policija, a biti pošten. Teško. A najreše se čuva slomce. A nije to rješenje. Muhammed A.S. je baš došao u svoj narod, u metu, nakav kakav je bio. Pa je Hidžru činio da promijeni sistem života. Od takvih Arapa, nakih bedoina, čudnih, šta je, šta je učinjeno za kratko vrijeme? Svi ljudi, znači,